بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والعاديات ضبحا Na hapa kwa farasi wendao mbio wakipumua فالموريات قدحا na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini. falmughirati subha, wakishambulia wakati wa asubuhi. Faatharna bihi naqa, huku wakitimua vumbi. Fawasatna bihi jam'a, na wakijitoma kati ya kundi. Innal insana lirabbihi lakanun Hud Hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake mlezi Wa innahu ala dhalika la shahid Na hakika yeye mwenyewe bila shaka ni shahidi wa hayo Wa innahu lihubbil khairi la shadid shadid naye hakika bila shaka ana nguvu za kupenda mali afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur kwani hajui watakapofufuliwa waliomo makaburini wa husila ma fis sudur na yakakusanywa waliomo vifuani inna rabbahum bihim yawma idhil khabir wa hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila shaka atakuwa na habari zao wote Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Adiyat imeteremka Makkah Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa katika kifungulio cha sura hii kwa farasi wa jihadi kwamba hakika mwanadamu bila shaka ni mwingi wa kuikufuru neema ya Mola wake mlezi na kwamba juu ya hivyo katika akhera bila shaka atakuwa ni shahidi dhidi ya nafsi yake kwa aliyokuwa nayo na kwamba bila shaka yeye kwa kuyapenda mali ni bakhili na mwenye choyo juu yake na hatimaye ametaja habari za kufufuliwa na akazindua kuwa ipo hisabu na malipo. Ninaapa kwa farasi wa jihadi wenda mbio na huku pumzi zao zinasikilizana kwa sauti inayoitwa dhabhan na kwa farasi hao ambao hutoa cheche za moto zinapogonga kwato zao kwenye ardhi wanapokwenda na kwa farasi hao wanawashambulia maadui asubuhi kabla jua halijachomoza wakatimua mavumbi mengi farasi hao kati ya makundi ya maadui Ikawa vumbi limewagubika maadui hata wakaingiwa kiwewe na kufadhaika. Hakika mwanadamu ni mwingi wa kuzikufuru neema za mula wake mlezi ambazo hazikadiriki. Na hakika yeye mwenyewe bila shaka atakuwa mwingi wa kujijishuhudia huko akhera kwa kuungama madhambi yake. Na hakika yeye kwa uchoyo na kuyapenda mali aliyonayo ni bahili, hatowi kama inavyomwajibikia katika mali yake. Kwani hajui mwisho wa hali yake, hata hajui wakitolewa maiti waliomo makaburini, na vikakusanywa viliomo vifuani, navyo vimekwisha sajiliwa katika madaftari yao, yakiwa mema au mabaya waliyoyatenda kwamba hakika mlezi wao na muumba wao bila shaka anajua vyema vitendo vyao na malipo yao siku ya kuvuliwa na kulipwa.